tidem ing wangsi dalu lebet sasangka usku menyar gener beking taranggono katem iga setulo maksono hang muli sudomo wala toga ngambor sobing sabin rebut probok lawan ting kartiko cilondro pangyayah nilo pangkujo manjing tengeng dalu dering wonten samping kondo Amung saking madya desa kapiyarsa kidung anyar muji retan ingkang kawasa lakune nguwi minyak kang swasana sepi. Kawistara bangwetan simlak jingga pertando arsa panci gagat arahina. Gagat serlintang rina ngarangmu jumedhuring kanang surya kang rasa siniwaka. Ndadak sakala biar pajar sorote ngarko. Gumregah isining bawana mah perbawa goro-goro. lan bletu angin lesuk negara sinawung sasmitawara. Lumantar wasiat sadaning para sekabat lamun tumeka jangkaning kodrat ngalamat kukuting jagat ana papat kang tan bisa loncat minangka tandha cedhak ing kiamat. Siji lamun nulat akeh ngumat lanang wadon kelangan kiblat. Sing diembo jan melimpat ning yektene mung ngumbar maksiat. Loro akeh wong jahat tumindak nekat nguja donya lali akhirat kumewat ora wedi walat pesasat wong edan sing kumat telu akeh wong murtad ninggalake salat sungkan yakat nerak syariat sing sunat ora dirumat bondo haram malah disikat papat akeh wong nyirik amanat namun nyawa wis arep pecat sekarang tan bisa sambat ngakune tobat nenging gak maca selawat Goro-goro dadi amanah wis lumrah yen titah kanggonan salah bungah susah becike pasrah ing dalem cipta mung semarah mring Gusti Kang Maha Murah obah polah kudu ngarah-arah istiqomah srana ibadah nuhun sumpat tuwuri sum sunah pengangkah iman ditambah ukuh wajib diarah kang sinandeng amal jariah ngelmu agama wajib diasah ngunjoro amarah aja sok mitenah. Padha kulinakno maca kalimat thayyibah kang cinipta mengejapa mawadah warahmah. Ya ing kono jatriwarah wong sak omah antep bungah jlebet kulo ingkang sakinah. Sirep ingkang goro-goro. Cemedor Pak Ponorawan. Pancine sedulur budidaya Kita kabeh konco nawakake liyane lengo mrimanca praja kang wujute papan pariwisata lan asil karyaning tang kerajinan uga hasil bumi jolali kesenian wos kawan taluhure budaya kita mula kang digreget gumreka terus gumregut sengkut nambut kati leladi mring negeri iku dadi srana nyengkuyung pembangunan Oh. kentongane wis krungu ditabuh Prakonco aja lali sasmita nek kentongan dung dung kentong siji siji tondo raja pati dung dung dung dung kentong loro ana maling dung dung dung kentong lasung jumengglung, sru imbal imbalan lasung jumenglung maneng kermangungkung kumandang apa bisa truning pra desan tak tak Good. si jiluwe 10 menit manut jamku kang gareng awake dhewe sowan wah iya idepe nderekake ndara Raden Laksmana ingkang linggar saka ing dalem kasatriyan mlebing madani ngarsa iki ya heeh gong piye wah suwasana ngadirejo regeng bengi iki ah iya ya Kang pasar malem tiban ya bengi iki heeh ah. nah, itu bat bola balu wis tak aturake Jawa Timur umumi kediri khusus iki pancen maniak nyang wayang wah iya sembah nuwun dene para wargaku ing ngadreja khususon kediri umumi isih menghormati marang kagunane dhewe memetri nguri-uri marang budayane dhewe ya mm iki sowan sak kanca komplit saka Solo sinengkuyung para warga kerawitan paguyuban amardi budaya dadi indah utawa abdi iya pesindene tengenku pas iki anak kulanang Suyarto saka Wonogiri sambunge kuwi anakku wedok saka Sukoharjo Makmur iya Wijayanti haah bocah isih sekolah kuliah iya disambung meneh, iki Bu Fahmi Soko Ponorogo. Wah iya iki turun warok nek iki. Sorote wis ketok nek jenggurung iki nek turun warok. Kasambung meneh Ibu Harjutri Soko Sukoharjo Makmur sambungi meneh kae kadangku sing Soko Delanggu Klaten asmani Ibu Rosiati disambung meneh kae dosen ISI Surakarta. Ibu Dr. Anda Muriah Budiarti Esen. Iya. Terus ora lali anakku wedok saka ngentrong ning saiki wis dadi dosen ning ISI. Mbak Sukesi Wahiyah. terus kae bojone Cak Dikin sing nomor pira ya mboh. Ngertiku ku sing digawa ya kuwi Mbak Wiwit Widayanti eh jan bengi iki pancen Pegi ngadiri jalan para bapak petani tebu dono kang garing iya percaya wae truk oleh dono rasa kiyen pancen lahir batin lillahi taala ora luka bakal malah kebak Marco sing padha rawuh iki padha ndonga ndongake peging adirejoan para bapak petani tebu supaya diparingi wilujeng sugenge ngrembaka sing dadi kasile lan rahayu kang pinanggih sekabeh. Heeh. Mm -mm. Mongko dongane wong 40 ki padha karo wali siji gek sing rawuh bengi iki ewon. Mula ora aneh nek mandi doane ya, Reng. Iya. kakean gunung tanpa guna gandeng iki wujube nek wis gara-gara ki hiburan awak iki mung sebagai monitor ora mau monitor ning ya dadi penyengkuyung nek mau monitor iki ora akeh tunggale ning sak pirangan gedhe iki dadi bagiane kerawitan lawan pesinden sebab wong iki sing diaturake Bokso lagon mula becike diaturi rene cak dikin Mas Dikin. Wonten dawuh. Monggo Mas diregeng kene iki. Nggih. Atur penglipur dhateng para warga masyarakat ing Adireja khususan Kediri umume. Nggih. Monggo. Das pundi Cak Dikin jengandika nguningani swasana dalu menika Cak Dikin. Estu bisa dibanggakan. Amin. Nggih, menawi sedulur-sedulur wonten ing Kediri menika patut ini sebagai suri tauladan atau contoh menjadi penonton yang paling baik niki nggih ketoke bengi niki. Diaturi kok. Ora pating-ting celowap kabeh nonton ya padha madeg rene kabeh. Eh ya ora kabeh, kaya ono sing madhep ngulon siji. Nguyuh. <laughs> Nguyuh. Nggih. Okay. Eh. Okay. Jan demenake nggih Mas Dikin. Leres wah nyenengke kabeh padha nonton. Luwih HP kabeh iki umpama kabeh do gelem seneng nanggap. <laughs> Ah manut keperluane to Cak Dikin. Ngeten leres. Gandeng ini ujupe dalam rangka tutup giling tasakuran jeng ngandika ajeng ndongake pripun. Nggih, tentunya dari tahun sekarang sampai tahun selanjutnya pabrik gula Ngadirejo semakin maju, semakin meningkat, hasilnya juga semakin meningkat. Amin. Sehingga ikut membahagiakan rakyat banyak, berhibur bersama seperti terjadi malam hari ini. Amin. Untuk selanjutnya. Monggo saat ini ditimbali ke ngerayi Mbak Wiwit. Kersane jejer jenengan nek ada ada aku yo ya kepenak rasaku. Mbak Endewar. Wah, Eh, anake parapane ndewer. Nggih. Niki <clears throat> Cak Dikin mau pertama kali busanane agemane lurik gaya ngayu Jakarta. Saiki wah gayane pencak silat. Iya. Nggih. Niki ben pun beda. Leres, nggih ya. Nek iso ya gonta-ganti. Sing jenengi pelawak niku ora sah ndadak nganggo corekan sing ting celoneh. Lah nggih. Nggih ta? Nggih. Kaya jenengan iku jan wis jan ketok yen orisinile. Asline ngaten iki. Nggih, wah jan koma jaya koma ratih. Ah, tenang. Sak umpama jejer ngono, Mas. Iya, jejer. Koma jaya koma ratih. Mas Petro wis ngandake koma jaya koma ratih artinya serasi, cocok. Cocok nggih sedulur? Mboten nggih terserah. <laughs> Eh, menika nyun pangapunten. Permintaan ketua penyelenggara. Leres. Menika nyuwun Mbak Wiwit menika Sri Uning Mustika Tuban. Weh, ladalah. Nggih. Menika yasanipun Ki Dalang Haji Syukron Suwondo saking Blitar. Saking Blitar. Nggih. Aduh. Nggih. Dipun bawani nggih, Mas. Nggih. Apik sing bawa ya sing kakung. arep jeder wirang iki. Lho pripun to? Jeder wirang piye? Mun ya nek iso ya iso ngono lho. Wong jenenge ya digotong diroyong kok ya. Lek nek Mbak Wit kabeh ya mesake. Mesake kudune nggih imbang nggih lanang wedok. Ah, nggih sak traju. Dintinganipun Nene nene nono nono nene nene nono malah buta galak. <coughs> Do ngenteni to. <laughs> Ha ah, iya no kaya ngapa nggih. Suwantene kok. Ah. Bukakane kok ngarep piye? Ya wis ngerti. Kok malah gelenian kaya neng... sin alah sampun to Pak ah, kula tak nyanyi. Ah sing nyelike ya sapa? Nggih. Iki kudu ngati-ati iki ning Kediri nggon seniman-seniwati. Leres mriki. lebda budaya kathah. Hah, diaturi kok. Bengi niki para dalang nggih kathah sing rawuh. Nggih. Sami gateki recah dikin lho sing ati-ati. Nggih. Nggih. Sebab nek nganti ora ngati-ati engko kurangan ya awake dhewe sing kurangan. Eh, leres kados ngaten. Sedaya menika amargi sami midangetaken. Nggih, leres. Nggih ta Mbak Wiwit. Ah, nggih, leres. Nggih, dipadake Mas. Heeh. Karo tintingane. Nggih. malah ditongke aku. Aku wis di bagian dhewe kok. Wis enak, enak engko malah rusak aku ya. Monggo monggo monggo Ayo Cak Dikin ora Mbak Wiwit. Aku nyuwun sing bawa Cak Dikin. Monggo. Sinebut Pak. Mas, jenengan bawa kok kaya wong arep ngeden. Aja ngisin-ngisinke. Okay. Paling tidak saya ini pernah mengenyam sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Seni Indonesia oh, Surabaya. Gih, niku pancen mapala. Mapala artinya mahasiswa paling lama nggih sampean niku. Sing tegas ngono lho, Mas. Sinebut lawan putri. Waduh. Nano nano nano nano eh aku mau ngancer ngancer kok malah latah ayo no elek aku terus terang aku lele is lele babakan ini aku tak bet nyun ngapunten <clears throat> ya Dek bian wis tak tukok ke tali Alah. Nek kira-kira ngatasi Mbak Wit ya kena wis monggo. Ah. Tangi ngapura iki. Kok ngarep nak ya? Kok ngarep? suarane jan nganyut-nganyut. Deh, jan wit, kapan randa munduk? <laughs> ya, ya. Aku-aku tenang, no. Muga-muga cak dikin kena perkara. Nah, aku iyo jeneng anak buah di kapak-kapaknya kudu manut. Menengar yang aja golek lubang tak dileboni. wedok ayu sing luwes <laughs> jan sing lanang bagus jan si lanang bosok wah jan ora gong aja jarak gong kenapa kok saiki wis tutup giling wis orang giling tebu oh, lah kene kenapa mas tebune karek endek endek uh ah terus ngerti Ndi tebune ngerti ra orang ngerti lah kaya do penekan kaya tebune endek <laughs> malah yang dindi kaya penonton eh penonton tak pikir ditimbang harus digiling <laughs> saka penuhi sing padha rawuh nganti kurang nggon. kirang panggon. Ya sapa sing dayane Cak Dikin. Iya. <laughs> Ayo, Dok. nana bebelo wirang garing kleru kok <laughs> nuntun ning luput. Nano nano nano ah, nano. Saya luput neh. Ah. Meneng ora eh cah pinter ora gampang diblasuk ki. Iya, aku ngetes kok. Wong iki saya suwe saya umure saya tambah. Cara pikirane barang ya saya sudo. <laughs> Ini mangane ora. Eh. <laughs> Ini gandeng bosku ya tetap tak hormat. Sudah. Sudah nek nandangi bojomu aku ya jek kuat kok kuwi. Piye? Lho, piye Mas? Kok kowe malah piye-piye? Lho, lek nek bab ngono. Ya, eh, kudune ngono ku tersinggung apa piye malah guyang-guyu ki lho. Aja dok kleru tampa, Mas Dikin aja kleru tampa. Nandangi, iki sing goleke job ngono lho. Oh, golek job, tak tak pikir urusan keku keku. <laughs> Eh, tidak mungkin. tanganmu urung asri uning ku kur pendengar rojo suwi. racun iki Kok tekan kono terus jalurnya sepeda kok. Mangga Sriuning. Ya. Ya. Sriuning mesti kotoban. Kendangane Gonggomino gaya tulung agungan. Mangga Mas Dikin. Siap. sak aku ngakoni pasangan ideal ya tak dikin karo Mbak Wiwit kok ren. Wah iya. Sing putri swarane bergas sing kakung ya luwes nek mbekso, wah tenang. Nggih. Sing lanang ora mung luwes mbekso tok ngatung ya luwes. Nggih, pancen kula lulusan perapatan ngatung yang sing putri nyuwun sih kawelasan supaya didandani jiwa nang ragane. Eh, lah ngomong tukang ngemis ngono. Oh ya ora to. Ya tidak mungkin to Cak Digen kok. Oh, ah, kawang studio dhewe kok. Wah, wah iya. Daleme pirang-pirang saiki ning ayah. Pancen ya siji pesil loro jodoh telu wahyu kuwi kabeh ora aneh sing ngerteni sebab kuwi ana astaning Gusti. Nggih. Ya mung Cak Digen wis diparing kanugrahan ya aja lali karo sing arep teko tegese ya kudu ngati-ati. Nggih, mati to? Lho ya ora. Nggih. Ora ora. Aku yang kue ajan serik lek nonton kue. Angger aku ngomong di ke wong mati lu, kue nggak sampai semenemar rumah seneng lek bojone mati di se. Orang ngono jenengan ku pen pesen griya nek jare nek nyanyi niku kon mesem guyu. Oh, ora ngandak. Iya, wis dadi oh, syarate yo ngono kuwi. Syarate jare nek dadi penyanyi ki kon sume. Nah, Kudu oh. Nah, iki. Sapa ngomong awean iki, Mong? <laughs> ngacung awean ini ngacung ini ya ya terserah aku lah aku lah kemerungsung no mau mulai gue harapin di sini di sini ya terserah gue di sini itu bundi ya lah harapin di sini lo jenan ki dongak nek kulo anu kenten no? terserah lah gue harap di sini terserah lo lo lo lo masane opo nek pon kula pon meninggal ngono jenengan ki tak cup cup bun bunane Woi, nyucup bun-bun aku. Ya tidak mungkin. Aku pakai helm. Ya carane no, Mas. Carane piye? Ya dibur. Dibur melayu, Nduk. Melayu. Melayu. Tak oyak oh, no, eh, Mas. Eh, ndelik. Ndelik. Ndelik. Ngisor longan. Ngisor longan uh -uh. tak sogok. Eh, fitnah. Loh, lah piye? Oh, wonge arepe disogok karo sing nyogok dhisik endi sing ngerti. <laughs> Lah terus? Aku eh, uh, arep nyogok ora mungkin ngerti aku dhisik kowe. Uh, lek ngoten to Mas Petro? Mbuh. Monggo lho menawi ngersakake nyogok. eh, tujuane kok ora nyah cilik melek. Nggih. Sakwise Sri Huning, nggih, iki ana pamundhut mantan nawala Cak Dikin. Monggo Mas Petro. Pak Petruk di tempat dengan ini kami minta gending atau lagu dandang gulo sidwasih oleh Mbak Kesi. Eh. Kedua tali kutang yang terkait wilayah iki. Pun kutangnya pun bosok nih wow. yang terkait APTR dan Cak Dikin. Oh, Oh, gini kita dadi eling nun sewu APTR ini itu adalah Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Sekaligus kami informasikan kepada panitia bahwasannya uh, Bapak pimpinan APTRI Bapak Haji Arum Sabil wau sampun SMS tidak bisa hadir karena menghadiri rapat direksi di Jakarta. Matur nembah nuwun. Lagunipun estu pertama kali niki anu situasi. Situasi. Ayo, si, busi. <laughs> Eh, si. Wong Mbak Kesi kok busi. <laughs> Minggu he. Lenggang nggih, Pak? Monggo. Nah. Terus ah. pundi para pirsawan? Ah, ngadeg. Ah. Mbak Kesi kemarin kok dados anu godhong tilo gantung. Ya. Damel lega penggali para pirsawan, monggo. ya diringi musik ngono masa ya melaku kelutang-kelutung biasa ayo karo ngadek karo diringi musik la ilaha illallah la ilaha mas illallah. kui musik kematian oh ya <laughs> sido asih bener ning tak luputke. Nyapa? <laughs> Sik, eh, umpama sik sik protes aku. Piye? Kowe dagelan ora bayar. Ket mau ngelok-ngelokke aku terus. Iki cedak ndang kaku. Kowe sesuk yen mulai hati-hati, kowe sesuk ning dalan dicegat karo preman-preman kancak kancaku oh. Mati kowe. Oke, okay. kowe ra mudeng. Nyapa? Pak e preman iki aku. <laughs> malah juragan juragane dhek. Iki lek ini kan adegan toh. Heeh. Oh, pamintaku Nimas situasi. iki jane bener ning gandeng kowe cedak karo aku. Jadi Kang Mas situasi. Ah ngono. Jadi kesannya kita berjatuh bagaimana gitu leh? Ora sudi. Kowe. Oh, gak. Ora ora sudi ya wis. Lah wong sabamu turut ngujang ngono. Wah, lah iki. Lah kula wau Cak Diken ajeng PYM Prenas mriki to. Lah kula ngertos mobil Cak Diken niku parkir teng ujang mriku lho, Pak. Oh, oh, oh, oh. Ngopo Cak Diken? Dik, dik, parkir ora dhewe mau. Mbak Kesi. Nyapa? Ngujang. Heeh. Ngujang kuwi lak pondok pesantren to. <laughs> <laughs> Lah Jenengan sing ngapusi aku berarti. Lah kok ngomong arep. Sik sik piye ta maune piye? Bojomu kondo piye? Lho, Mas, jenengan ki arep nondi lah kok metu dhisik. Heeh, terus. Aku tak nang Ujang. Ujang ki apa tau Mas? Pondok pesantren ngoten iki. Oh, iya iya iya iya. Eh, eh ah, Dek, iya, Dek, iya. tak terangne. Iya iya iya, kalau terangne. Apa kuwi, Mas? Yo, oh, oh, aku lagu ngaji. Aku karo kancaku wong loro. Lho, sapa? Ya, ora apa to. menungso apa iblis gitu nyangkut wong liya Iya Eh aja tumbak cucukan gitu. Dek ning sampean ngerti ra ngujangi apa? Sik to, sik to. Aku kok ngantek ngerti mobil kuning kono. Ha. Berarti kowe ya ning kono waktu kuwi. <laughs> Oda, oh, aku liwat mau karo bojoku. Eh ora ora mungkin. Lah mobilmu muni tilut-tilut lah bali nek mobil cadi kene ngono. Eh ora mung aku aku lewat ngono wong kan ya udah ngerti aku lek cadi kene ngono. Aku lewat ngono terus ana mbake ngomong, "Mas, maksud kene nggih, niki keksi nggih to mriki." Ngono. <laughs> <laughs> Lah dolanan nang kono to? Kesi iki yo nang kono to. Eh. Kowe melu daftarno. Lah, lah engko nang ben pinter ngopo, Mas? Eh? Pinter ngaji. Ngaji. Ya eh, terus ne. Wis daerah patek mudeng. <laughs> Oh, oh. Ya. Nyapa nyawang ngisor? Alah, wong gegedean rumangsa. Ah, eh, ya syukur semua. Masane kowe nyawangi kaos kakiku ngono to? Oh iya. Lah kadhe menok e. Eh. <laughs> Wih lho sikile jeber-jeber. <laughs> Aja ngelokke wong sikil yo kaya jahe ngono ta. <laughs> Oh, you smile. oh, you tau rasa nyeraki bojoku tak antemi minggu Ah. Pokoknya bojoku jadi rela oke pokoknya. Oh. Do, do you understand is jeber? <laughs> jeber is meletek meletek. <laughs> mas, mas, mas re, gue tak ada orang ngerti lo. Ya. Nah, oh, jadi mudeng deh. Mudeng. Oh, akhirnya semalam malah bodoke sing lanang gitu nih. Sorry Mas. <laughs> Oh, aku orang ngerti lek wong Jerman ngeloni Jawa. ya Allah, lambemu loh. Lho kok lambe ini fakta. Apa kowe dipek bojo ora dikeloni? Eh, ya ya ya. Transparan. Ya wes. Ah, Ngene, ya wes. Gandeng ya wes sing marah sing ngalah. <laughs> Ah. <laughs> ya, terus. Heng aku iki niteni bola-bali anggere ning bintang tamu sing penak malah kancaku sinden kok, Tru. Heeh. Wah, do ngrembug arisan kae. Iya. Eh, sik tanggal saya arisan nang endi? Jan, tenan kok. Eh, gaweane sudo bayari popok. Haha. lamun adoh caketing hati cengkok jemotas ya kireng ya wis anggepen ing donya iki ora ana wong liyane kowe tak karo aku eh? lah ya ngono biyong banget eh, wis gek kono anggermo wae Allah, setegone lho bojone kon anggrem. Biyong ban golek banyu dicawoke kene biyong ban. Wo, kok banyu kok dicawine? Oh, oh, lha wis jane minger kupinge. Ayo. Sida lunga kapan Wong suku kok tiba nglegena ki nek ora Sa Salah to? Heh, sing leres pripun? Tiba suku ya golekno dhewe uwi apa golekno wong. Contone wong nyalahke ora gur nyalahke contone. Ya situasi tuhu apa tahu apa. Nggih dilagokke ora gur. Oh, aku wis di bagian dhewe kok. ya maksa bos ya wegah kalah kok. sing bener piye sido asih tuhu ya pindo mimi amin tuna ayo bareng nimas Hana tepi wajib. Jancing kok temung kak tenan iki. Iya. Pak, Bapak, Primon. Lah cengkoke padagelan niku ibarate ngoten setan ora doyan demit ora ndule to. Eh. Nggih. Oh, oh cengkokmu aneh kok, Mas. Ya eh, iya, mbok anggap aku iblis ngono kok. Nyat. Nah, kok nyat. Iya. Dintekne, Nduk. Sido asih sing bawa Mbak Kesi yeah. langgame didum wong loro Mbak Kesi karo Mbak Wiwit. Yeah. Nah, saiki Mas Dikin ngadeg ning madhep ngetan ora kena noleh ngiwenengen. Nah, kuwi bakal aman. Madhep ngetan, ngetan iku pundi? Hah? Oh, warna. Nah. Madhep ngetan terus niki. Sing ketengen junjung. Nah. Ah. <laughs> tangane ndaplang. <laughs> Jangan kayak memudi sawah. Ya, surah apa-apa. Kini kini Dewi Sekartaji kini kini kini kini. Ayo, ayo da, Biung Banas ya. <laughs> Aku kang setia satuhu. orang diringi yang duduk kewajibanmu kok. Ya. Satya Satuhu Biasa lek rabose ra mandeg. Ning gandeng masalah perbawa iki. Perbawa apa ngguru gedhok ora mergo lambemu kok. Wong tak ngono kok ya mesti mandeg. Oh, nggih. Yo. Andika pangayang kowe rene. Lan rene ngendani aku. Tenan kula temriku. Mm -mm. Sing 50 juta kula. Iya, uh, ah, juta anu di kijing. ya aku sini ini kok mandeg ya. Salah yang ngendi ya. Walah oh, Iki anu Jan Karjan, nyanyi Jan. Mas Yanto. Yo. Mangga. Tanda. bikin aja nembang ndak ngelek-eleki. Kastiken. Nggih. Mbak Kesi niku swara pun dadi ngoten niku. Eh. Dilakluk wis kepenak mawon. Wah, eh, jan. Eh, laras. Mula kudu ngati-ati oleh ngrekso ten swara niki Mbak Kesi, Nggih, Pak. Ah, nggih. Pak. Pripun? Sampai saat ini gendos kula sing tanglet to, Pak. Ah, arep takon napa. Nggih. Kan ngeten. Bapak menika yasmane pinten sakniko? Meh sewidak. Sewidak. Sewidak. Hmm. Berarti pun suwopo nggih, Pak nggih. Wah, kurang telung tahun. <laughs> anu pak ya piye nduk <laughs> kulo nggih salut kali bapak nggih bapak perkara apa nggih sepindah babakan wonten suwantenipun bapak pun usia 60 tapi suwantenipun tasik sae nggih kulo badhe nyuwun preso tanglet ding jamunipun apa pak aduh tangkan jamune nggih iki rembuk tuwa apa rembuk sing guyon serius pak serius nggih pendak arep metro aku ora lali kencur diparut diperes cukup duduwe terus jeruk pecel ya diperes campurke karo madu nggih diombe iki padatan ngono kuwi nggih kuwi dadi pangkulinan sing ping pindho nek arep nyambut gawe nyuwara aja ngunjuk es Marco kuwi anyep ning gulu ora berkembang Nggih ta? Nggih. sing ping pindho. Sing ping telu supaya aja nganti swara monggo mandek dalan. Nek arep nyambut gawe sinten aja mangan iwak entah sik. Lho, wis. Iwak entah niku napa, Pak? Gobloke. Eh! Kowe iki. Kok wis cilik digedhekne gedhe-gedhe wis dirabekne iwak entah mosok ora mudeng. Ora roh aku. Oh, piye-piye maksudnya piye lho? Ini lho Mbak Kesi. Yeah. Ejek cilik digedhekke, basan gedhe dilebokke. Kuwi. <laughs> kuwi lho Mbak. Kuwi. Kuwi wa entah. Ngono kowe. Wis gagas padha edane bengi iki. Iya. Sik, lek kowe tekok ngono lumrah. Eh, karo Pak Ano memang begitu. Sik iki percaya apa durung sik? Percaya ora? Kula. Heeh. ampun Pak. Oh, yes, alhamdulillah. Ah, Kuwi nah, lakonono, Nduk. Nggih. Mm Saiki aku tak geten tekon. Nyapa? Aku wingi iki jagongan karo bojomu. Tenane. Ya. Heh, oh, mbok kapakne. Takone apa? Ya, mosok lanang karo lanang tak kapakne. <laughs> lanang. Apa jeruk minum jeruk? Oh, iya, ya. Ya aku teko wong aku ya aku wis bojo, dhek ya wis bojo. Oh. Aku aku tak teko nek awakmu. Oh, oh anu anu kowe iki jamumu apa kok jari ini bojomu kok penak Pak oh, kau oh, tegar api ngono kau oh. eh, eh, suaramu ki lho eh iki mau kan babakan suara to heeh uh, Mas Petro wis menyebutkan carane ngono lah kok kowe kok iso penak banget ngono piye jamune apa jamune nah. jamune mesti nyuwarane to iya <laughs> Allah, sing cetono lho, pokoke lak karo aku aja nganggo basa basi. Ora. Sing terus terang. Ya, terus apa jamune? Jamune to? Heeh. Jamune apa ya? Apa? Iwak mentah mesti. Oda. Oh, Ora. Lah apa? <laughs> Ayo. Jamune. Iya. Jamune ya. Tak warai ya, kasih. Nggih, napa, Pak? Jamune ndok wis ngono. Nggih, ndok. Ndoke maratuwa. Teh ah. opo neh iki ya ampun. Jangan orang ngerti belas aku. Wah, wow, ini mesti orang ngerti. Wong sepuluh sepiri randang metang metang. Weh. Motor piye? <laughs> Asem mau penonton ini ngewangi atau atune ora aja. <laughs> Kau. Eh, oh, ya iki gojekan iki ya serius pancen suaramu ki ya apik. Lho ning tenan. Estu. Heeh, aku ngakoni. Nah, Pak. Pripun? Anu, Pak. jer pakpek pakpek <laughs> anu oh dadi nganten ra ngulemi malah pakpek pakpek ae ora piye piye ngoten ndek ngoten sida wedi kula <laughs> ora ora sak wedi iki babakan terus terang saja babakan kasepuan toh Oh. Arep teko piye carane duwe anak ngono to? Ya ampun, lambemu kok cerewet banget to. Sik, Mas. Lah iki teko Opo, teko tenan bab kuwi to? Jenengan nek yo ngerti to, asline kuwi. Ayo tak gawekne. <laughs> Oh, kere, kere. Teko, teko, sing prasojo, teko, teko, ning bapak, teko, cepet. Menopo mbak, arep dangu opo. Arep teko, ayo biye. Anu lho pak, asini kuloi salut, kagum kali bapak. Amin. Seandainya nge pak, mm -mm. kulo meniko dipun lahirakan sarang kali bapak, mesti kulo jatuh cinta. <laughs> iki anu, gang apa, iki bayu turu lagi. Ah. Sek, jenengan kok nang eh. panggung ngene dadi ngomongnya beda. <laughs> Nyuwun Pak Anom niki wae. Piye piye? Ngopo iki dik malah do cengengesan. Piye? He? Kowe ning mau ngomong apa piye? Ora. Asline piye asline? Asline to ya padha-padha le mengagumi kula kali Mbak Kes niku ngrasani Pak Anom. Eh aja mlayu. Eh. <laughs> Melayu. Terus Mbak Kaisi niku ngendika, "Wah, yo nek dadi sepiane yo gelem yo." <laughs> Woi, jan kabeh tak pikir iki. Mboten ngarep ngobak-obak banyu bening. <laughs> Namo kekujengan menika. Eh, iki mus mus batas kata-kata. Ah, kata-kata. Jane sing duwe pikiran ngono, Kaisi apa kowe? Mas akandani domongi wong loro. Oh termasuk kowe. Kowe ah, ya oh, butek kowe. <laughs> Loh, jarene meh gegujengan, mung eh. sebatas kata-kata. Eh, oh, kata-kata. Wis tongko tak gaekne. Hmm. <laughs> Inze. Mbak Kesi. Wah. Niki tesih tunggali lho niki. Nggih. Eh. Niki pancen jenengan lagi dadi favorite. Nggih. Sak empune Sidoasih niki ngersake kutu